给阿拉做做他妈。 abdulla qodiriy o'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida ertasi kun butun marg'ilon deyarli malikboyning maydonida voqea bo'lgan ishga juda hayron edi mutal bilan sodiq bo'lsa shaharning tomteshar yigitlaridan ular qutidornikiga o'g'irlik uchun borgan bo'lsalar borgandirlar lekin shaharning katta boylardan hisoblangan homidning ishi qiziq xayr homidning o'g'irlik hunari ham bor bo'lsin ularni kim o'ldirgan iqtidor bo'lsa ertalab uyqudan turg'ach bu hangamani bilib tur juda ajoyib kun choshgohga yetganda otabek saroy darvozasidan chiqdi ul o'zining so'l qo'lini doka bilan o'rab bog'lagan va ko'kragiga ko'tarib ushlagan edi kecha homid hanjarli qo'lini siltab tortganda hanjar uning bosh barmog'i orasini suyakka yetguncha shipirib ketgan edi uning oyoq olishda ham biroz oqsoqlanish sezilar edi saroydan ancha uzoqlashgan edi qarshidan o'ziga qarab kelg'uvchi rahmatni ko'rdi va chor nochor so'rashmoqqa to'g'ri keldi ha mulla rahmat salomatmisiz qachon keldingiz bu kelganimga bir ikki kun bo'ldi nega xafa ko'rinasiz mulla rahmat ey beka ha bizning boshqa tushganini dushmaningizga ham ko'rsatmasin nima bo'ldi uy ichingiz bilan salomatmisiz o'zingiz bilasiz bultur padar marhum bo'lgan edilar ha Ey, bu kun yana boshimizga o'lim tusha turgan bo'lib qoldi. E? tog'am homidni alla kimlar chalqirab ketibdilar qayerda kimlar yarasi qo'rqinch emasmi yarasi yomon hushsiz holda hiqillab yotibdir qornini tiktirmoqchi bo'lgan edim jarroh bo'lmaydir dedi chavag'lag'uvchini aytmadimi til bo'lsa aytadida beka yiqilib yotgan joyda yana ikki yigitning o'ligi bor ekan hmm. shulardan zarb olganmi deb o'ylayman ha xudo shifo bersin ilohim otabek usta alimning ko'chasiga burilg'ach sodiq eshigida 3-4ta bel bog'lagan kishilarni tobut yasash bilan mashg'ul ko'rib tinchsizlanib ketdi. Usta Alimning yo'layiga kirar ekan, Jannat opa bilan yana bir xotinning yig'i tovushlarini eshitdi. Janozaga tahorat olish uchun obdasta yoniga o'ltirgan usta Alim Toshkent jo'nab ketgan Shokirbekni oradan 3-4 kun o'tmay qaytib kelishiga ajabsingan edi. iya iya keling keling shokirbek assalomu alaykum va alaykum assalom bu toshkent jo'namaganmi edingiz <laughs> toshkentga borib keldim ha yaxshi ha shokirbek labbay marg'ilondan ketmagan bo'lsangiz o'zingiz ham eshitgandirsiz haligi siz bilan menga tarjimai hollari ma'lum bo'lgan homid bilan sodiqni va tag'in mutal degan yana bir yigitni mirzakarim akaning hovlisi orqasida o'ldirib ketibdilar ay yomonlar o'z jazolarini topibdilar eshitdim shokirbek siz bularni kim o'ldirgan deb o'ylaysiz sizchi menga qolsa o'ldirguvchi albatta mirzakarim akaning kuyovi otabekdir zab ish qilganda men unga qoyilman men uning o'ta boy qushbegi qilgan muomalasini eshitib yuragi balli degan edim zab yigit ekanda otabek o'ng'aysizlanib ketdi usta alim yuz ko'zini artib otabekning qo'lini olib ko'rishmoqchi bo'lgan edi ko'zi o'ralgan dokaga tushdi iye qo'lingizga nima qildi shokirbek ah, pichoq kesib ketdi yomon kesdimi "Yo, sal ah, nega Toshkent jo'namadingiz birorta mone chiqib qoldimi ha mone chiqib qoldi qanday mone monemi men sizga bir katta gunoh qilib ketgan edim iya ha yo'lda bora turib gunohimdan o'kindimda sizga tavba qilg'ali qo'qondan qaytdim agar siz gunohimni kechirsangiz men shu daqiqada toshkent jo'nayman <laughs> hazillashasiz yo'q yo'q hazillashmayman agar siz kechiradigan bo'lsangiz gunohimni ham hozir iqror qilaman <laughs> xo'sh qani iqror qilingiz bo'lmasa ilgari kechirishga va'da berib qo'yingiz <laughs> menga qolsa sizning hech gunohingiz yo'q menga noma'lum gunohingiz bo'lsa kechirdim rahmat rahmat men kim sizmi siz shokirbek ana ana usta mening borliq gunohim sizning shu kungacha mani shokirbek deb bilishingizdagina bo'lmasa siz kim gunohimni kechirgansiz a ha kechirganman men siz bilgan shokirbek emas toshkentlik yusufbek hoji o'g'li va marg'ilonlik mirzakarim akaning kuyovi otabek a ha nahot siz siz otabekmi otabek usta alim kelib otabekni quchoqladi bu favqulodda holga tushuna olmay qolgan sayfi ishini to'xtatib do'konxonadan qarab turardi usta yig'lagan holda otabekni quchoqlab o'pdi da ayvonga ko'rpacha sola boshladi nima nima qilmoqchi bo'lasiz usta yo'q yo'q yo'q men o'zimning yangi mehmonimni ko'rpachaga o'tkazmoqchi bo'laman yo'q yo'q usta men sizning ko'rpachangizga ko'p o'ltirganman endi menga ortiqcha takallufingizning hojati yo'q usta ah, yo'q to'g'ri so'zlamaysiz otabek bu kungacha manim ko'rpachamda o'ltirib yurgan shokirbek otliq bir yigit edi endi men o'zimning yangi mehmonim bo'lgan otabekni siylamoqchi bo'laman qani qani otabek ko'rpachaga chiqingiz chiqing chiqing chiqing otabek ustaning latifasiga kuldi da ko'rpachaga chiqib o'ltirdi bu vaqt jannat opaning shahid o'lgan bolam deb yig'lagan tovushi eshitildi da otabek gunohkor bir yuz bilan usta alimga qaradi u esa otabekning bu qarashdagi ma'noni sezgan edi sap qirg'ansiz otabek yomonlarning jazosi shunday bo'ladir ha yoningizda kishilaringiz bor edimi yo'q a uch dushmanga qarshi yolg'iz o'zingiz yolg'iz o'zim xudo yomonga jazo bera turgan bo'lsa shundoq bo'lar ekan sizda subhanalloh subhanalloh qanday yuragingiz bor ekan otabek ha qo'lingizdan boshqa yeringizda jarohat yo'qmi yo'q bo'ksam ustiga biroz xanjar uchi tegib o'tgan bo'lsa ham ahamiyatsiz xudoga shukur xudoga shukur otabek sizning bu ishingizdan qayn otangizning xabari bor edimi yo'q edi bu ishni hozirgacha bir o'zim va bir tangri bildi endi bu sirni bilguvchilarning uchinchisi siz bo'ldingiz usta astag'firulloh astag'firulloh raqibingiz homidni birinchi martaba usta farfi orqali tanig'aningizmi birinchi marta tanishim bunga ham sizning bilan bo'lgan oshnalig'im ko'mak berganlikdan sizga minnatdorlik qilishdan ojizdirman sizning aqllar ishonmaslik qahramonlig'ingizga yuragim qinidan chiqish darajasiga yetdi otabek ha homidning bu keyingi rejasini qayerdan bildingiz xudoga shukurlar bo'lsinki manim tortgan ohlarimni quruqqa yubormay kutmagan yerdan sirni bildirdi men sizga hikoyamni boshdan so'zlab beraymi va yo homidning rejasini bilishimniginami e, boshidan so'zlangiz otabek boshidan tahoratning sababi yodingizdan ko'tarildi shekilli ha ko'tarilgani yo'q otabek yomonning janozasidan yaxshining hikoyasi foydali ko'rinadir qani so'zdan keling otabek o'zining chin do'stig'a birinchi martaba marg'ilon kelishidan tortib hikoyasini so'zlab ketdi uning uch yil ichida boshdan o'tganlarini bir soatlik vaqtga cho'zilib sayfi oshni suzib kelganda yo'lda uchrashgan rahmat bilan hikoyasini tugatdi hey sizda chin yurak bor do'stim bu yuragingiz bilan hech vaqt dard qolmaysiz otabek ammo mendan chin ismingizni yashirib kelganingiz uchun sizni ayblay olmayman biroq juma kun kechasi xomid izidan manim hovlimga kirib menga o'zingizni bildirmay ketganingizga xafa bo'laman a xudo ko'rsatmasin bir falokat yuz berganda nima bo'lar edi dushmanlaringizni yo'q bo'lganlari chin bo'lsin suyganingiz bilan endi mas'ud yashang rahmat rahmat usta usta xo'sh sizga og'ir kelmasa bir xizmat topshirmoqchiman buyuringiz buyuringiz men shu soatning ichida toshkent jo'nashga majburman ha shuning uchun siz bu xatlarni qayn otamnikiga o'z qo'lingiz bilan eltib berasiz nega endi toshkent jo'naysiz o'zingiz e, o'zimga mumkin emas chunki endi xo'sh ikki tomoniga ham o'ng'aysiz men hozir ketishga majburman balki o'zingiz ham anglarsiz angladim angladim gap so'z bosilozg'ach kelmoqchimisiz balki xatlarning birisi qayin otamga ikkinchisi unga xo'p xo'p usta qayin otamga yozganim qisqa bo'lgani uchun siz unga mendan eshitganlaringizni so'zlab qondirarsiz xo'p qutidor bilan ishingizni tugatib qaytishingizda uning xatini berarsiz tuzukmi ha ma'qul shundan so'ng ikkisi quchoqlashib ko'rishgach vidolashdilar otabek eshikdan chiqqanda sodiqni ko'mib kelgan kishilar qur'on o'qib tarqalmoqda edilar mirshablar tomonidan qo'rboshi mahkamasiga so'roqqa olib ketilgan qutidor qaytib yo'lakdan kirishi bilan ming xil tashvishda o'ltirg'uvchi oftob oyim bilan kumushga qaytib jon kirgan kabi bo'ldi kumush otasining oldig'a qanot yozg'an kabi yugurib uning soqolini silar ekan so'radi sizga zarar bermadilarmi otajon <sighs> yo'q yo'q qizim Aftab oyim erining bu so'zini eshitishi bilan xo'ja Bahavuddin yo'lig'a o'girib qo'ygan yetti tanga pulini to'y berip berib darrov eshonlikka jo'natdi va shundan so'ng eridan so'radi sizga ayb qo'ya olmadilarmi Kudayga şükür aklandım Min katla şükür ha chindan ham menda qanday ayb ki o'zimiz ham bu hangemanı uyqudan turib payqagan bo'lsin ha uyimiz ostini yomonlar teshgan bo'lsalar ham ammo kishi sig'maslik bo'lganligi meni oqliqqa chiqardi lekin kishi sig'a turgan bo'lib teshilganda ham meni ayblay olmas edilar zeroki uyimiz ostini teshgan muttahamlar albatta yaxshi niyat bilan teshmagan bo'lib molimiz va jonimiz qasida ekanliklari ma'lum edi hada basharti basharti qotil men bo'lib ko'ringanimda ham molimi jonim qo'rg'ida o'g'rilarni o'ldirganligim uchun yana gunohkor bo'lmas edim To'g'ri. <sighs> endi har holda bu fojia bizga zararsiz bo'lib o'tdikim buning uchun haq taologa qancha shukr qilsak ham ozdir qizim achan kelmadimi qattiq og'rib qolibdir ha kimlar o'ldirib ketganini olmadingizmi? qiziq so'z aytasan a a bu ishga butun shahar hayron qilni qiriq yoradirg'on donolar ham bir narsa to'qiy olmaydilar ammo mening ko'nglimga kelatirgani shulki bizning molimizga ko'z olay turgan o'g'rilar besh olti kishi bo'lib uyini teshayozgan vaqtlarida oralariga nizo tushib bir birlari bilan pichoqlashgan bo'lsa kerak yo'q bu gapingiz to'g'ri emas ota nega nega to'g'ri emas qizim negaki bir birovlarni o'ldirishib bizga zarar bermasdan quruqqina ketmas edilar ha tong otib qolgandir yoki ular ham holdan toygandirlar Xo'p, ha bu orada Xomid nima qilib yuribdi? Ha u o'ziga tuzukuni boy kishi emasmidi? Xomid tiynati buzuq bir yigit edi. Ah, ehtimolki uning topgan davlati o'g'rilik orqasidadir voy sho'rim kishini davlatiga qarab hukm yuritish qiyin to'g'ri xudoyimdan o'rgilayki yomonlarning jazosini o'zi bergan o'g'irlar teshib oldinga chiqqanlarida men nima qilar edim ah, otajon men ajalimdan besh kun burun o'lar edim qizingizdan ajralur edingiz meni g'aflat uyqusi bosmagan bo'lsa nega bir gazlik paxsani kesar emishlar va boshimdan tuynuk ochar emishlarda men hech narsa sezmas emishman shuni ayta qizim shuni ayt xudoning qanday hikmatlari bordir kim shu kecha kunduzlarda bizning tevaragimizda qonli voqealar ko'rila boshladi bu kun nikoh deganimizda komilbekni hammomda o'ldirib ketdilar kecha uyimiz orqasida bir emas uch kishi o'ldirildilar <sighs> xudo oxirini baxayr qilsin endi <laughs> yomonlarga insof bersin inshaalloh ishning oxiri xayrlidir otajon chunki bizning molimizga ko'z olaytirib yomon niyat bilan uyimiz orqasini teshguvchilarni yer bilan yakson ettirishi istiqbolimizning xayrli follaridandir to'g'ri aytasan qizim to'g'ri Bu matkullar kimlar bo'lsa bo'lsin, bizning uyimiz orqasiga yaxshi niyat bilan kelguvchi kishilar emas. Va ularni tuproqqa qorishtiruvchi ham bizga xayrihoh bo'lgan qotil va yo qotillardir. Bizga muncha yaxshilik qilgan kishi kim bo'lsa ham, Xudo ajrini bersin. Bizga yomon niyat bilan qaragan bo'lsalar, Xudo jazolarini berdi. kumush bibi bu qo'rqinch uyda yotolmasligini bildirgani uchun oftob oyim to'y bekidan kumushning buyumlarini ikkinchi uyga tashla boshladi qutidor esa butun kun mehmonxonasiga kelib ketib turgan ko'ngil so'rag'uvchi oshna yor do'stlar bilan ovora bo'ldi shomdan so'ng qutidor endigina mehmonlardan bo'shab ichkariga kirgan edi mehmonxona yig'ishtirib qolgan to'ybeka qutidor yoniga kelib dedi sizni bir kishi chaqiradir qanaqa kishi tanidingmi tanimadim qutidor erinibgina tashqariga chiqdi da mehmonxonada o'ltirg'uvchi tanish bo'lmagan kishi bilan sovuqqina ko'rishib so'radi xizmat ruxsatsiz mehmonxonangizga kirganim uchun kechirasiz ayb yo'q mulla yomonlar suiqasdidan salomat qutulishingiz muborak bo'lsin ha tangriga qulluq bo'lsin aka, sham yoqib chiq sham chiqishini kutgandek usta alim boshini quyi solib o'ltirar edi qutidor nima yumushing bor menda degandek qilib unga savol nazari bilan ko'z tashlar va qur'on tinglovchi kishidek bo'lib o'ltirg'uvchi majhul kishidan taajjublanar edi nihoyat sham kelib tokchaga qo'ndirilg'ach usta alim muroqabadan boshini ko'tarib qutidorga qaradi mendan taajjublandingiz mendan ham bu maktub ajibroqdir qutidor xatning unvoniga ko'z yugurtirib chiqqach usta alim aytgandek taajjub ichida xatni ochdi o'qib bitirgach ul dahshat va taajjub ichida toshdek qotib qolgan edi agarda uning yonida usta alim bo'lmaganda edi ehtimol ul qay vaqtlargacha serrayib qolar edi jon va oilangiz dushmani bo'lgan bir badbaxt endi o'z qilmishining jazosini ko'rdi birodarim otabek ularning totiqlarini xo'p boblab berdi shuning bilan sizning najib oilangiz dahshatli fojia davrlarini kechirib endi mas'ud kunlar arafasiga yetdi xatni o'qib sizning dahshatlanishingiz emas quvonishingiz dushmaningizning yuz tuban qilgani uchun haq taologa shukr aytishingiz kerakdir men bilan otabekni qamattirgan va dor ostariga yuborgan homidmi ha homid talohati yozg'uvchi otabek emasmi hosho va kallo otabek bunday gapdan xabarsiz uning otidan taloq xati yozg'uvchi ham shu badbaxt homid Mundan so'ng qutidor turib ichkariga yugurdi yarim yo'ldanoq tanchada o'ltirg'uvchi oftob oyim bilan kumushga qichqirdi <laughs> sir sir ochildi sir ochildi onasi ochildi Oy, nima qanday sir qutidor tanchaga borib o'ltirmatda ayvon peshonasidan turib qo'lidagi xatni yuqori tovush bilan o'qib chiqdi siz bilan meni qorong'i zindonlarga tushirib dor ostlarigacha tortgan buning ila o'zining vahshiyona tilagiga yeta olmagandan keyin mening tilimdan soxta taloq xati yozib darvoza yonidan haydab muvaffaq bo'lgan va bir gunohsizni shahid etgan homid ismli bir to'ng'izni nihoyat ikki yillik sargardonligim so'ngida yordamchilari bilan tuproqqa qorishtirishga muvaffaq bo'ldim voy um, sizning shonli hovlingiz yonida voqe bo'lgan bu kurash albatta sizni va uy ichingiz ham yor do'stlaringizni anchagina tengsizlikka qo'ygan bo'lsa kerak na choraki yomonlarni sizning hovlingiz orqasida rafiqam qasida bo'lganlari paytida uchratishga to'g'ri keldi va men bu ishga majbur qoldim buning uchun albatta meni kechirarsiz etaman faqat sizning tinchsizlanishingiz va mardumning yuqori quyi so'zi bo'lmasa sizga boshqa zarar bo'lur deb o'ylay olmayman sizdan bu ulug' gunohim uchun afu so'rab haydalgan o'g'lingiz otabek yusufbek hoji o'g'li ammo qutidor haydalg'an so'zini tashlab o'qidi maktub o'qilib bitganda oftob oyim ayniqsa kumush qutidorning boyog'i holiga tushgan edilar kumushning bu daqiqadagi holini qalam bilan chizib ko'rsatish albatta mumkin emas edi u titrar edi ko'karar edi to'lg'anar edi hozirgi eng kuchli hissiyotini hissiyotning a'lo ifodachisi bo'lgan yosh bilan to'kar edi qutidor o'z tomonidan ham izoh berib chiqdi men bilan otabekni qamatib dor ostiga yuborg'uvchi otabek tilidan soxta taloq xati yozib bir birimizdan jido etguvchi komilbekni o'ldirguvchi uyimiz orqasini teshib ko'mish qasida bo'lg'uvchi hammasi ham shu battol homid ekan ammo badbaxtni ikki kishisi bilan tuproqqa qorishtirib ketguvchi otabek ekan <laughs> uyatsiz xomut. bechora begim o'zi o'zi esonmiki? xatiga qaraganda sog' sog' o'zi qayerda emish xatni sizga kim keltirdi bu savoldan qutidorning esiga mehmonxonada o'ltirgan usta alim tushgan edi o'rnidan irg'ib turdi da xotiniga javob bermasdan tashqarisiga chiqdi ul usta alimning qarshisiga o'ltirganda mehmonxonaning yuqori darajasi ostiga oftob oyim bilan kumush xat keltirguvchining so'zini eshitish uchun kelib to'xtagan edilar qutidor uzr aytdi <laughs> bu haligi e, keltirgan xabaringiz ta'sirida sizni unutayozibman men buni payqadim shu yo'sinda makkor xomidning iblisona dasisasi bir oilani tamom ishdan chiqarayozgan kim bu to'g'rida ayniqsa sizga so'zlash ortiqchadir ammo arslon yuraklik otabek ham badbaxtni shundoq yanchib tashladikim bu juda oz kishilar qo'ldan kela turgan ishdir o'g'rilarni o'ldirganda otabekni yonida necha kishisi bo'lgan <laughs> otabekning tanho o'zi tanho o'zi ha uch kishiga tanho o'zi ha ha azamatning yolg'iz o'zi astag'firulloh nega menga bu to'g'rida xabar bermagan sizga xabar berib o'ltirishni yigitlik otig'a ep bilmay hatto menga ham bir narsa sezdirmagan men hali bu nuqsoni uchun ayblasam men o'zimning ashaddiy dushmanim bilan tanho kurashib yo jon bermakka va yo jon olmoqqa qaror bergan edim shuning uchun hech kimga ham bildirmadim dedi o'ziga jarohat olmaganmi bo'ksasi bilan qo'lidan yaralangan bo'lsa ham zararsizdir usta alim qutidorning ba'zi bir e'tirozlariga qarshi otabekning qutidor tomonidan quvlang'anidan tortib shundan beri marg'ilonga yetti sakkiz martaba kelib ketganini har bir kelishida o'zining uyiga kelib tushganini va qalin o'rtoq bo'lib olganlarini shundoq bo'lsa ham otabekning o'zidan chin ismini yashirib yurganini juma kuni usta harfidan birinchi martaba o'z raqibini tanishini nihoyat bu kungina unga chin ismini ochganini so'zlab chiqdi faloqati soxta ekan. Nega biznikiga bir kelgani bilan qaytib kelmadi? Chunki uning so'ziga qaraganda siz uni og'irroq tariqa bilan darvozangiz yonidan jo'natgan ekansiz. Hmm. Toshkentdan uylanishida sizning bilfe'l bosh qo'shishingizni faqat qizingizning undan chiqarib olish uchun qurilgan bir hiyla ekan deb o'ylab, qaytib eshigingizga oyoq bosmagan hatto xotinini qoziga chaqirish to'g'risida fikr bo'lsa ham siz bilan uchrashishdan qochib bu fikrdan ham qaytgan shunday ya'ni sizning qizingiz bo'lgani uchun suygan xotindan ham kechma kech qaror bergan mendan o'zi xafa bo'lgan bo'lsa oraga kishi qo'ysa bo'lar edi-ku shundoq qilsa ham bo'lar edi men hali undan shunday deb so'rasam o'zimga ishonmagan kishi kishi so'zga kirarmidi deb o'yladim deydir kuyovingizning qiziq tabiatini shundan ham yaxshi bilib olsangiz bo'ladirkim shu choqqacha ota onalari ham bu fojiadan xabarsiz ekanlar qiziq qiziq yigit qiziq yigit mendan ham katta nodonlik o'tgan hammasi ham taqdirning ishi amak bu orada siz bilan mani hech bir ixtiyorimiz yo'q albatta yo'q albatta yo'q o'zi e, siznikidami bu kun peshinda toshkent jo'nab ketdi nega e, nega nega sababini men ham yaxshi tushuna olmadim qaytib keladigan vaqtini aytgandir bu to'g'rini so'ragan edim muhmalroq javob berdi mana bu xat karimangizga bo'lsa kerak xo'p endi menga men sizga dasturxon yozdirishni ham unutganman qo'zg'alamangiz rahmat rahmat amak hozircha meni kechirib turasiz ammo bapirja kattaroq ziyofatni unutmaysiz kumush bibi daricha orqasidan hamma gapni eshitib olgan va hissiyotini yum yum yig'lab o'tkargan edi oftob oyim kumush bilan boshlashib ichkariga kirar ekan so'radi xomidning yomonlig'ini bizga ulashtirib yurgan puchuk xotinning shumligi o'z boshiga yetib o'lganlarning bittasi o'shaning o'g'li ekan bildingmi o'lganidan menga nima foyda foydasini ko'rib turibsan ku axir bolam foydasi toshkentga ketib qolganimi voy qizim ey ketib qolgan bo'lsa tag'in bir kun kelar kelmaydi uning hamma harakati dushmanidan o'chini olish ekan kim aytdi senga xatolib kelganning so'zidan payqadim <laughs> qo'y yig'lama ering seni tashlab ketmas qo'rqma qizim Sening boshingga tikilgan bu balolarni o'zining shirin jonidan kechib daf qilgan otabek seni sira ham unutmas ha sanga yozgan xatini otangdan olib o'qib ko'rchi oldin a menga xat yozganmi hada eh, haligi kishi sanga atab dadangga bir xat berdiku bilmadingmi bilmadim ikki yildan beri suratini ko'z o'ngidan ketkiza olmagan otabekni yuzini ko'rolmay so'zini eshitolmasa ham yozgan xatini o'qib eshitish kumush uchun katta qiymatga molik edi otasining yo'lakdan kirishi bilan latif ko'kragi kuchlik tin olish ila ko'tarilib tashlandi da go'yo otabek bilan uchrasha turg'andek yuragi o'ynamoqqa boshladi qutidor kelib panjaga o'ltirg'ach o'ziga omonatni topshiring degan kabi qarab turgan kumushga xatni uzatdi sanga xat qizim bebi uyalib netib turmadi va kimdan deb ham so'rab o'ltirmadi darrov tokcha yonida turgan sham yonig'a borib xatni ocha boshladi sham qarshisida qizarg'an shahlo ko'zlari yosh bilan sing'an jingila kipraklari chimirilg'an to'sdek qora qoshlari uni allaqanday bir holga qo'ygan edilar qoshi ustiga to'zib tushgan sochlarini tuzatib xatni o'qidi oy yuzlik rafiqam qunduz qoshlik ma'shuqam kumush xonimga shayton ustasi bo'lgan xomidning manim otimdan sizga yozgan taloq xatisi ila menga qarshi yonib ketgan yuragingiz nafrat o'ti ehtimol endi o'cha tushgandir soxta taloq xatini olgan so'ngingizda menga xitob qilib yozgan fikrlaringizdan ehtimol endi qayta yozgandirsiz bu xatni yozar ekan muhabbatingiz bilan to'liq bo'lgan yuragim mudhish bir haqiqat ehtimolidan yafroq kabi titrar va o'zining to'lib toshgan hasratlarini faryodlarini ifodasidan adashar edi sizga ochib so'zlay go'zal rafiqam go'yo mening bu maktubim sizning komilbek uchun hasratlik yoshlar to'kkan o'tlik ohlar tortgan chog'ingizda erisharda unutilgan eskirgan bir yurakning arzini tinglay olmassiz va yonib turgan yurak o'tingiz bilan kuydirarsiz ammo xatimni o'qimasangizda va marhumingiz uchun tortgan ohingiz o'tida kuydirsangizda manim uchun farqsizdir nega deysizmi chunki siz manim shar'iy rafiqamsiz yaxshilik bilanda va yomonlik bilanda men buni isbot qilishga hozirman uyingiz orqasida qilgan adabsizliklarim xunxo'rliklarim uchun meni kechiringiz chunki men bu vahshiylikni ishlashda ixtiyorsiz edim hayotingizning nomusingizning saqlanishi uchun taqozo etar edi albatta men ishonamankim siz mening bu yaxshilig'im uchun minnatdorlik qilarsiz lekin men bu minnatdorlikqa o'zimni sazovor hisoblay olmayman men o'shal kun kechasi dushmanlardan birini o'ldirdimda so'ng darajada zaiflandim ikkinchi dushmandan yengilishimni va kuyingizda jon berishni aniq bilib rohatlanib ketdim manim uchun kuyingizda veya yo oyog'ingiz uchida jon berish juda shirin edi va ko'pdan beri g'oyam edi shuning uchun yaqinrog'ingizda o'lmak uchun o'larkanman so'ng daqiqamda yana bir martaba bo'yingizni olib o'lish uchun dushman tomonidan uyingizga ochilgan tuynikkacha kirdim kirdimda sizni bo'yingizni oldim xafif tin olgandag'i latif uxlagan tovushingizni eshitdim shu vaqt subhanalloh o'zimda kutilmagan bir kuch sezgan edim ikki emas ikki yuz dushmanga muqobala etishga o'zimda qudrat ko'rgan edim men o'zimga bag'ishlangan kuch manbaini juda yaxshi anglardim. edim mendagi bu o'zgarish manbai uy ichida uxlag'uvchi bir malak edi siz edingiz shundan so'ng ikkinchi dushmanni tuynikdan chiqmayoq ishini bitirdim bizning fojiamizning asl omili bo'lgan xomit esa go'yo mening qo'limda mushuk kabi o'yin bo'lgan uni kulib turib o'ynab turib tilimlagan edim esingizda bormi meni dor ostidan qutqarib menga yangi hayot bag'ishlaganingiz bu kecha ham bu ikkinchi o'limdan qutqarg'uvchi va ikkinchi martaba menga hayot bag'ishlag'uvchi yana siz bo'ldingiz shuning uchun minnatdorlik etguvchi siz emas men bo'lishga tegishman sizdan emas otangizdan bir o'pkalashim bor soxta taloq xatini manim o'z qo'lim bilan bo'lib bo'lmaganini ajrata olmagan gumonimcha bu soxta xat sizga ham ko'rsatilmagan o'xshaydir chunki ayniqsa sizning ko'z o'ngingizdan bu haqiqat qutila olmas edi har holda taqdirning bunchalik o'yinlari turgan bir zamonda biz nima ham qila olur edik bu to'g'rida mendan ham o'tgan joylari bordir kim sizning birinchi martaba menga yozgan xatingiz ma'nosidan dahshatli suratda o'zimni tag'ofilg'a solgan va xat keltirg'uvchini surishtirmasdan javob xati berib yuborgan edim shuning ila sizni-da, o'zimni-da Hamid qo'lida o'yin bo'lmog'imizga katta yo'l ochgan edim. Ba'zi ehtimollarga qarshi siz bilan ko'rishmak menga muyassar bo'lmadi. Umrimda birinchi martaba ko'ngil orzusiga qarshi chiqdim. Chunki menimcha oradagi qora tikan supurilgan edi. undan so'ng hamisha meniki edingiz men toshkentda yurarman ammo ko'zim o'ngida sizni haykalingiz ajabo bu siz menga mumkinmi zavjingiz otabek bebi xatni o'qib tugatdi da yugurgilaganicha uyga kirib ketdi uning bu harakatidan qutidor bilan oftob oyim ajabsinib bir birlariga qarashgan edilar bebi qo'lida ikkinchi bir maktub ko'targanicha uydan chiqdi da sham yonida ikki xatni bir birisiga solishtirib ko'rdi bu xat homidning otabek tilidan yozgan talaqnomasi edi bu ikki xat birinchi qarashdayoq ikki kishi tomonidan yozilganliklarini o'z og'izlaridan so'zlab turar edilar kumush bibi ikki xatni qator ushlab otasiga ko'rsatdi bularga qarangiz ota bizni niye cholig' g'aflat bosgan ekan qutidor qizining maqsadiga tushunib ikki turlik qo'lni darrov payqab oldi vijdonsiz iblis iymonsiz kofir bibi otabekning xatini buklab cho'ntagiga soldi da soxta xatni shamga tutib yondirar ekan otasidan so'radi shu voqeadan so'ng kuyovingiz aniq kelganmi edi kelgan edi qizim bechorani bechorani nega haydatingizda nega meni loqal oyimni bu kelishdan xabardor qilmadingiz men uning kelishini boshqa gapga yo'yib sizlarga bildirmagan edim qizingizni taloq qilgan bir kishini toshkent degan joydan eshigingizga kelishi sizga g'arib tuyulmaganmi edi otajon qizim jaholat kelsa aql qochadir oftob oyim bilan qutidor homidning iblisona ishlariga tavba tavba deb muqobala qilsalar ham ammo otabekning favqulodda yuragini so'z orasida baraka topkur umring uzoq bo'lg'ur bilan qarshi olar edilar kumush bibi esa butunlay boshqa qayg'uda edi eri xotinning so'zlari otabekning toshkentga ketib qolish to'g'risiga kelib taqaldi da oftob oyim kumushdan so'radi senga kelishidan aytganmi aytmagan er xotin ma'noli qilib bir birlariga qarashib olg'ach orada uzoqqina sukut boshlandi kumush qutidorg'a savol nazari bilan bir ikki qayta qarab ham qo'ydi kelib qolsa yaxshi ha kelmasa toshkentga o'zimiz tushamizda ha mm, qizing har qaysi yerda bo'lsa ham sog' bo'lsin eriga topshirib san bilan manim tinchgina duo qilib o'ltirganimiz ma'qul o'xshaydir ha endi qizingizni bir kami kundosh balosi edimi e, eri yaxshi bo'lsa kundosh balosi nima degan gap e, erim ming yaxshi bo'lsin baribir kundosh kundoshligini qilaveradir mashoyihlar bilmasdan kundosh demaganlar ha e, hamma vaqtga emas qo'rqma menga qolsa bir kunni ham ko'p ko'raman kundosh bilan kechirilgan bir kun kunmi kuyovingni shuncha qilgan jonbozlig'ini unutdingmi nega unutay ha kelsin mana bosh usti bolam bir emas ikki huldurki qizimni kundosh ustiga yuborishga tish tirnog'im bilan qarshiman ha besh olti kunga ham. labay necha kunga menga qolsa bitta ikkita bolalik bo'lguncha tursin deyardim sen bunga ko'nmasang bir ikki oy turib ketsin noaqal bir yigit qizingni deb ikki yillab sarson bo'lganda qizingni ikki oylik kundash azobidan hayf ko'rish juda uyat axir qutidor bitta ikkita bolalik so'zini aytganda kumush qizaranib yeriga qaragan edi oftob oyim erining keyingi so'zi bilan anchagina bo'shashdi hay mayli bir oydan ortiqqa men rozi emasman shundayam kuyovimning yaxshiligi uchun <laughs> ana endi o'zingga kelding xotin o'zimga kelsam kelmasam shartim haligi shundayam o'zim birga borib kelaman albatta albatta o'zing birga borasan qudralaring bilan tanishmog'ing ham zarur xo'sh qachonga bormoqchi bo'lasiz endi xo'sh otabek bilan ketma ket chopishmog'imiz ham uncha ma'qul ko'rinmaydi. undan so'ng qish kuni arava safari ham qulay ish emas shuning uchun oradagi 3 oy qishni o'tkazib jo'narmiz balki o'zi ham bir oylarda kelib qolar qulning aholi ustiga bo'lgan jabr zulmi haddan tashqari ketdi uning istibdodi o'zga shaharlarga uncha sezilmasa ham ammo markaz qo'qon odamlarini juda to'ydirdi uning o'z kayficha oyda emas haftada solib turgan soliqlari fuqaroning terisini shilsa arzimagan sabablar bilan qora chapon beklarini ostirib kestirib turishi xosni havosni ham esan kiratdi otig'a xon bo'lib o'ltirg'uvchi xudoyor ham ostirish kestirish va yorlaqash o'z ixtiyorida bo'lgan musulmon qul maydondan olinmagan fursatda o'zining qo'g'irchoq sifat yura berishini tushundi ko'pdan beri unga yuragida kek saqlab kelib ammo ne tariqada najotga chiqishini bilmadi chunki ul suyanadirg'an qo'qon beklarini mana deganlari musulmon qul va kishilari qipchoqlar tomonidan osilib kesilganlar qolganlari tovush chiqarishga majolsiz edilar atrof shahar va qishloq beklari ham aksar qipchoqlardan ya'ni musulmon qulning o'z odamlaridan ulardan bir ish kutish yana mumkin emas shahar xalqining har bir tabaqasi deyarliq musulmon qul dakkisini yeb kelgan magar ulamo xalqi undan juda rozi zeroki musulmon qulning birinchi istenodgohi o'zining qipchoqlari bo'lsa ikkinchisi ulamolar edi ul ulamo orqali o'z zulmini mashru bir tusga qo'ygan o'zi uchun zararlik unsurlarni yo'qotishda shu ulamolardan ulul amirga bog'iyliq degan fatvoni olishni unutmagan edi ulamoning bu yangliq istibdodni bog'iyliq rangi bilan bo'yab berishi mukofoti uchun qo'qon va andijon kabi shaharlarga ma'lum madrasalarni bino qilgan va bu madrasalarga xizmat bilan tanilgan ulamolardan mudarrislar tayinlagan edi ammo musulmon qulga yaqinlasha olmagan ya'ni uning xizmat va marhamatidan chetda qolgan nimcha ulamolar ham yo'q emas edilar astahidil musulmon qulning otalig'idan qutulishni va mustaqil ravishda hukmron bo'lishni orzu etgan xudoyor nihoyat qayn otasi bilan kurashda o'ziga birinchi iste'nodgoh qilib shu keyingi sinf ulamoni oldi musulmonqul balosidan qutulgandan so'ng xudoyorning ularga qiladirg'an inom va ehsonlari beradirg'an mansablarining naqddek va'dasi barakasida bu keyingi tabaqa qo'qon mullalari harakatga keldilar musulmonqul tarafdori ulamolar uning siyosatini shariatga qancha mutobiq ko'rsatib kelgan bo'lsalar bu keyingilar ham o'shancha xilofi shar'iy ekanligini isbotga kirishdilar boshda bu harakat albatta yeng ichida bo'ldi va bu harakatning boshida xudoyorning o'zi turdi birinchi galda yashirin ravishda toshkent andijon marg'ilon va o'zga shaharlarning ishonchli ulamo va beklariga musulmonqul istibdodidan qutulishda ko'mak berish uchun murojaatnomalar yo'llanildi bu murojaatnomalarda musulmonqulning nomashru ishlari qo'qon odamlariga qilgan jabr zulmlari sanalgan keyingi vaqtlarda xonning o'zi ham bu zulmlar qarshisida chidab turolmaslik holga kelganligi so'zlanilgan agarda boshqa shahar ulamo va ashrofidan ko'mak bo'lgan taqdirda bil fe'l musulmon quliga qarshi ko'tarilishga hozir turganligi aytilgan edi ikkinchi galda qo'qon sipohlarining qipchoqdan boshqa qismiga yashirin ravishda umuman anovlarga qarshi tashviqot yurgizilib boshlangan edi andijon marg'ilon namangan kabi shaharlardan xon bu ishni maslahat ko'rsalar biz yordamga hozirmiz degan quruq va'dalar kelib ammo toshkentdagi yusuf hoji to'dasidan amaliy choralarni ham ko'rsatilib yozilgan javob maktubi olingan edi maktubda aytilar edi siz xoqand ulamo ikromlarining musulmonqul xunxo'rlig'idan faryodga kelib va shariati mustafoni orag'a vosita qilib yozgan maxfiy xatlarini oldik biz toshkent ulamo va ashrofidin domla solihbek oxund mulla yusufbek hoji sarkardalardan qosim va niyoz xushbeklar karamqul va muhammad rajab qo'rboshi ham qambar sharbatdonlar bir orog'a o'ltirishib voqean qulning zulm va ta'ddisi Xoqan fuqarosi va ayni zamonda bo'lak shahar va qishloq kent aholisi ustiga ham bag'oyat oshib borganligini muzokara va mukolama qilishdik biz faqirlari ham qul harakati behudasini shar'iyatga xilof yurt va el uchun muzir haloyiqning osoyish va umr guzaronliq vashqiga halaldor deb bildik bul ma'niga ul tojdor amir al mo'minin muvaffaqat ko'rsatsalar ul beparhez g'osibu taxtu saltanatning haydalmog'i bekroqdir va yana Toshkent mardumlari bul to'g'rida haqiqat tomonida sobit qadam bo'lmoqqa til berishurmiz. Basharti siz kiromlar ul beparhez zolimning mingboshilik vazifasidan tart etishga azdilu jon bel bog'lagan bo'lsalaringiz, biz faqirlarning aql qosirimizga bir andisha keladir. Andoqki toshkent xo'qon hukumatidan yuz o'girgan bo'lib xud nafsiga mustaqillik e'lon qilsin bu taqdirda itoatdan bosh to'lg'agan toshkent ustiga albatta musulmon qul zolim qo'shin tortar ushbu qo'shin orasiga siz kiromlar o'z odamlaringizni ko'proq kirgizishga qo'shish qilib va yana janob tojdor ham birga kelsinlar qo'shin toshkentga yetgan ba'dida bizlar tashqaridan va sizlar ichkaridan bo'lib musulmon qulni oradan ko'targaymiz bul maslahat faqirlarning aqli qosirlarimizga ko'p tafakkurlar ba'dida kelib yana ray savob o'zlarida bo'lg'ay ammo bul taqdirda qon to'kilmasdan muddao husulga kelurmi deb o'ylaymiz boz maxfiy qolmag'aykim toshgan begi bo'lgan zot borasida andisha lozim emas zero ul odam fuqaroning osoyishi yo'lida jonbozlik qilg'uvchi kishidir bizlar limaslahatan nima desak ul bo'yin to'lg'amas inshaalloh bul andishamiz kiromlarga ma'qul tushgan taqdirda janobi tojdorning ham raylarini olmoq va imkoni bo'lsa ul janobning ismi shariflaridin bizlarga pisandnoma yozmoq marjudir toki bizlar ishonch bilan muddoga shuru qilaylik bu xat xudoyorning qo'liga tekkandan keyin xatda ko'rsatilgan tadbirni juda ma'qul topdi va tezlikda o'z ismidan tashakkur va pisandnoma yo'lladi ijobatni olgandan so'ng yuqorida mazkur toshkan ashroflari bir majlis qurib o'ltirishga normuhammad qushbegi toshkan hokimini ham chaqirdilar majlisda xondan va ulamodan olingan murojaatnomani o'qib normuhammad qushbegiga eshittirdilar majlisga yig'ilganlardan yusufbek hoji va domla solihbek oxundlar qushbegining pir deb inobat qilgan odamlari bo'lganlari uchun elning osoyishi va mamlakatning obodligi nomiga bu taklifni ya'ni qo'qonga qarshi isyon etgan bo'lib turishni ul o'z bo'yniga oldi bundan kim nor muhammad qushbegi ham o'zining vali ne'mati bo'lgan musulmon qulning tutgan siyosatini yurt manfaatiga xilof deb bilib tur uzoqlamay normuhammad qushbegi qo'qondan bosh toblab o'z oldiga mustaqil hukumat e'lon qilgan bo'ldi va yusufbek hojilarning o'ylagan tadbirlari ayni kutgan natijalarni bera boshladi itoatdan bosh tortgan toshkanga qarshi musulmonqulning tepa sochi tik turib adab berish niyatida safar jabdug'ini tuzdi toshkanga qarshi ayniqsa g'azablangan bo'lib ko'ringuvchi xudoyor ham bu safarning tadorikini barobar ko'rishdi va musulmonqul bilan birlikda toshkan ustiga chiqdilar yo'l ustida ham toshkand bilan yashirincha so'z olishib hatto harakat chizishib turishdilar musulmonqul ilg'ori chirchiq bo'yiga yetib kelganda qushbegi boshliq toshkan yigitlari ham suvning berigi yuzda yov kutib turgan edilar tush chog'ida ikki yov bir birlariga qarshi kelishdilar qo'qonliqlarga dam bermayna toshkan qo'shini miltiqlarga o't berdi musulmonqul kutmagan joyda qo'shinidan bir turkumi o'z ustiga hujum boshlab va bir firqasi toshkan yigitlari tomonga qochib o'tdi musulmon qulning o'z yigitlari qipchoqlar sarosimalikda qolib musulmon qulning mudofasini da va qochishni da bilmay qoldilar o'z ustiga chug'urchuqdek yopirilib kelmakda bo'lgan qo'qonliq va toshkandliklarga qarshi o'zida kuch yo'qligini bilgan musulmon qul bir ot va bir qamchi bilan arang qo'shindan chiqib qochdi va bir qancha yo'lgacha quvlandi boshliq orqasidan qochmoqchi bo'lgan qipchoq yigitlariga mo'nodey nido qildi siz og'aynilar ilgari xon yonida qandoq xizmatda bo'lgan bo'lsalaringiz endi ham o'sha vazifada qolaverasizlar va lekin musulmon qulqa tarafdorlaringiz bo'lsa tinchlikcha qo'shindan chiqib ketsin ha biz musulmon qulni tanimaymiz ha tanimaymiz bizni boshlig'imiz xudoyorxondir to'g'ri shundan so'ng qipchoq bilan o'zbek birga aralashib ketdi go'yo hamma adovat musulmon qul bilan birga ketgandek bo'lib ikki xalq bir biri bilan ko'rishdi o'n minglab xalq yangidan xudoyorxonga itoat izhor etib chin xonliq bilan uni muborakbod qilishdilar toshkent xalqi izzat ikrom ostida xonni va qo'qon sipohini shaharga tushirib o'rdada uch kun ziyofat berdilar ziyofat asnosida ittifoqning foydalari tarqoqliqning zararlari so'zlanildi xushbegi va yusufbek hojilarning taklifi bilan musulmon qul o'rniga o'tabboy qushbegi marg'ilon hokimi mingboshi belgilanib to'rtinchi kun xudoyorxon qo'shini bilan qo'qonga qaytdi siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 11 qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova